este se llama el propio canadiense, el canadiense. Porque gracias a, un contacto que tengo en Canadá, pude obtener este disco. Llegó el Sí, porque este disco no lo querían vender para acá, para Colombia. Eh, porque aquí hay muchos coleccionistas que dañan las subastas y eso. Y lo bauticé como el canadiense. Óyelo, Marquito García, óyelo, óyelo. El propio canadiense lo bauticé fue por no podrás fallar, costar, dificultar cuando escuches el africanista duro, Porque los demás se vuelven por y grabados y discos presentados. En tu nota de voz al WhatsApp 304-350-1832 del ritmo caribeño. ¿Cómo se queda el pobre? ¿Cómo llora? Todavía se está dolorido, amado, y lo el al Admítelo que te tocó la de perder. Poco a poco se te está acabando el circo.